ciutat tadatori. No, no? Mi niño drogas no ha tocado drogas. Tots ah. els dijous a les 7 de la vesprada en Ràdio Godó. Al 98.0 de la teua freqüència modulada. Al loro! <laughs> I per internet a 3 www.ciutatanatori.k Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. no, o os quedéis aquí parados. el, mismo espejo que cada uno de nosotros individualmente. Todos somos tachas, todos somos tachas Un sistema policial que atalla nuestras alas Todos somos tachas, todos somos tachas Las son planas son planas de tulo.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 eh, Ciutat Anatori. Si te pica el cul, te claves el piruí. City, un programa de Ràdio Godella 98.0 de la FM. Ai, ai, el que vos parla és el senyor Pau Picó, i eh, fiera! El tio Paco de El rei del mambo! La senyora ai. a la meva parella de filòsofos favorits. Exacte, diu sí. Ells són el tio Paco. Que se xupen oh. el dit. Oh y el tío Daniel de, de, de, la casa del Forner, de la llar del Forner, perdón. Ah, don Daniel. Bona tarda. Bona tarda. Che, che, la musiqueta ja té sintonia i tot, Daniel. La saps que estàs passant prou bé. Mamar-la, que ja ho sé tots, ja mamar-la. I res, el telèfon de participació 96... Exacte, 36429... 5-2, extensió 6. Vos hem dit que Ciutat Oratori, un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 80 anys, sí. així eh, en Ràdio Godella, 98.0 ah. però també emitim el programa ah, una salutació mistelera a, la, ai, ai, als nostres amigats de Ràdio Mistelera de la Xarà. I una, i, una, i una salutació radioactiva. Yeah! els amigatges eh? de, de Radioactiva FM d'Alcoi. Yeah! Una salutació al comat cot. Molt bé, yeah! els comandaments tècnics, el senyor Jordi Coll, bona tarda. Bona tarda. Arroba cartera. Ahí está. Ahí I tenim el nostre amigatxo, l'amic Rulo, emitint per a tota si la galàxia. persona. Emitint per a tota la galàxia en www.ciutatanatori.k. Rulo, quanto vales? I bé, avui, sense més dilació, anem a començar el, el nostre programa en una cançoneta d'un xavalet que acaba d'eixir ara. No sé si el tio Paco i Daniel Codiciran, Kiko Veneno. Sí, home, mira, ixe puc dedicar-la? Sí, pero pues bueno... Li, la dedique ahora mateixa a la meva companya María José, a la pastillera... A la pastillera de paterna! Exacto. Y també la a... un tío que le di que Pablo! que estarà escoltant. Ahí molt bé, visca el Centre de Salut de Paterna. Eh. I també es, es le dediquem a, als gasolineros de Godella, que s'han canviat el turno. Exacte. I, I mos escolta la repetició a les 11 les 12, de 11 a 12 de la nit. Mentira. Sí? Això Oi, que por. És, és divendres, sí, és divendres. A això hora, ciutat anatòria. I res, i pa, i pa la gent del bar Vilablanca i per l'amigatxo Pol, la rama de Barcelona. Alçà! Alçà! Welcome sir, this is special Indian shops in Barcelona. What would you like to have? There's lots of interesting things. You have me a look. Yeah. está morbona y está morbona. La rama de Barcelona y está morbona y está morbona. La rama de Sabadell que está de que está morbe. La rama de Sabadell que está ve, que está morbe. ¡Qué mareo! Que ya no sé ni lo que veo. ¡Qué mareo! Tú sabes dónde se va por allí. Coge la rotonda, vamos pa' acá. Coge la rotonda, vamos para allá. Coge la rotonda, vamos pa' acá. Coge la rotonda, vamos para allá. La rama de la montaña nunca te engaña, nunca te engaña. La rama de Pontevedra da mucha guerra, da mucha guerra. La rama del Anjarón es la mejor, es la mejor porque la riegan con agua que es de botella, que mareo ya no sé ni lo que veo. Qué mareo. ¿Dónde se va por allí? Coge la rotonda, vamos para acá. Coge la rotonda, vamos para allá. Coge la rotonda, vamos para acá. Coge la rotonda, vamos para allá. esta sembra Ya la de San Sebastián le han dado un premio en Amsterdam. La rama de San Fernando la están criando, la están criando y es la terraza, En los bancos y terraza que mareo. La rama de Barcelona y esta morbona y esta morbona. La rama de Barcelona y esta morbona y esta morbona. La rama de Madrid te canta así, canta así, qué mareo que ya no sé ni lo que veo. Qué mareo. ¿Dónde se va por allí? Coge la rotonda, vamos pa' acá. Coge la rotonda, vamos para allá. Coge la rotonda, vamos pa' acá.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 T'has posat, ben posat, tan posat. padrines muy sentines, les fadrines moi sentines. Totes Bé, anem a continuar en el, en no muy mareno, muy mare, no voy en el nostre programa del 18 de ah. noviembre de 2010. Después el tío Paco te per ahí un poema, no? Eh, Después me més dando ahora. no, Ahora no. Ahora el palillo de la boca. Que no es ahí al tío Daniel. Daniel! filósofo de este programa. a van Daniel, en la noticia Taca, taca, taca, taca. La Y yo Jordi, atento. Quan vulguis, Daniel. La notícia que vos han donat el col·lectiu d'afectats del soterrament de les vies de Burxassot i Godella, que el més que la catedral de, de Burgos, pues és un... han fet un xucoter comunicat en el qual sienta el pas de les coses que diuen els organismes oficials, diuen apoyem el soterrament, més no volem la soterrament de qualsevol manera Volem que el soterrament se faci respectant els, els motius ecològics i més fàcils per a la ciutadania. Per tant, demanem als ajuntaments implicats en ell que tinguin en compte l'opinió dels ciutadans. Entonces nosaltres diguem soterrament sí, però no a qualsevol preu ni de qualsevol forma. Perquè l'Ajuntament de, de Burxassot no vol rebre sense condicions prèvies als afectats, el qual vol dir que no pots anar a parlar en ell perquè ells ja te diuen el que tens que dir. En fi, és perquè la gent que estiga interessada en ella puga fer-li costat, eh, se reuneixen tots els dim dimecres primers de mes en la calle en la calle Lauri Volpi 81 i eh, són els primers dimecres de cada mes. En fi, és que en el soterrament sabem el folló que n'hi ha, el folló que no és ningú folló, el folló és que no tenen diners i resulta que els, els, les autoritats afectades diuen que Godella s'oposa al soterrament, quan no és que Godella s'opose, és que Godella no vol pagar perquè no han pagat a tres entitats, no tenim que pagar nosaltres i damunt no és que Godella no vulgui pagar, és que no n'hi ha diners ni en la Generalitat ni en l'Ajuntament de Burgesot i l'excusa bona que trauen els homes és que en Godella no col·laborem, senyors nosaltres col·laborem, que però no a qualsevol preu. Des de Godella són molt agarrats. <laughs> Has vist, que tranquil, no... has vist que tranquils que estàvem? No se xuplem el dit. Que no, que no estava així el tio no sé, Paco. Eh? Dale. No, no, però pues hasta ahí està mateixa... lo que... I res. L'altre dia, que després parlarem en, en el Xitxa, estiguem el Xitxa i jo en, en la sala de Quisir Aldalla en un concert, que mos van entrar de baix, Paco collons, com sempre. Ah, I això, este cada setmana en Aldalla actuarà no Funquillo en la sala de XI. Ah. Si és una esquisona Funquillo, pues unos de allí. Unos de allí. Sí, <laughs> sí, <laughs> Mississippi. No, tira-li. Són canalla. sevillano. Sí, I després que... això, eh, Sedaví en la sala per matar tocarà Escala de Richard Nicky Malone. Ah. I clar, com no, així em liada en l'Horta Nord, en la Durango Club, Òpera Magna i Quelonio. Tu has vist algun d'això Això quin dia, tio? Això el dissabte dia de neu. De neu. Et pareix bé. I després movem un poquet més lluny, allà a Polinyà del Xúquer, que actuaran Estereoson i Bitches and Pitches. I res, anem a, a sentir una altra cançoneta mentre el, mentre tio Paco es creus Tu creus que quedaran força i aquesta gent per anar al 20N? No ho sé. Ah, jo tampoc. Tu t'has sí, sí. o què enguany? Eh? Jo sempre que puc vaig... Jo és que no tinc boda. poder... Eh? eh? Timboda. Jo també porto una boa que com pica un faig el mata. <laughs> I res, mentre el tio Paco apaga les llums així de l'estudi, nosaltres mos anem, això és la matxa de la ràdio, i l'anem preparant per pa, pa, pa un poema que mos va fer després. Anem a escoltar una cançó de, de Mano Negra, La vida me da palo, tio Paco. Ai, com me gusta la mano negra. ens apareixen la votació del PSOE. I molt bé, vos comentem també que el dissabte, dia de nou, en Ribarrotxa tocaran els nostres amigatxos de Rapsodes en Inersa i en The Rocks en la semifinal del concurs Amplificat en la sala Alcoa de Bae. No és possible! El dissabte en Ribarrotxa. Sí que és possible, sí. Però no és possible! <laughs> Continuem allà el tio Pacorro. Pacorro, tu. Va, anem preparant-ho. si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Bueno, merdoses, merdosos, eh, canalletes que sobreviviu, bitxos, caragols, eh, jo que sé, tota la mena de, de gent que aneu per ahir respirant. Eh, ara no em dóna la gana fer el poema perquè ni m'han apagat la llum ni la mare que... Bueno, a què va... Eh, lo... ser ploró. Bé, rotllos a banda. El poema és de Montserrat Avelló, eh, és un llibre probablement censurat perquè vas comprar a, a la fira eh, d'ací de, de, de, de Paterna, eh, en la fira estava, estàvem fent lo, de, lo del valencià, escoles del valencià, i ahir me'l vas pillar. Bueno, va, entrant al tema. El poema que és d'esta dona que es diu Montserrat Avelló, del llibre de Fred íntim del silenci, després ho comentaré, no som. No som, sinó l'absurd contra evidències més clares. El desconcert que ens sobta ens afeblix el pensament. I la por es tanca, cercles concèntrics dels quals voldrien fugir. Sortosament, però, els ulls se'n s'omplen de colors. Eixís dels més profuns de l'inconscient que, amb els seus diversos matisos, enforaciten tot dubte i ens il·lumina la vida. milers de paraules travessant la llarga nit hem fet de cels, mars i muntanyes vells escenaris d'un nou crit sempre, sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments viure mantenint viva la flama a través del temps la flama de tot un poble en moviment viure sempre corrents avançant i molt bé la musiqueta dels amigatxos d'Obrim de, de Pas que li agraden al tio Paco i a mi també un poquet home ah, li ho diré al Xavi Ahí. encara no te s'oblida i, me castigarà, i me castigarà Segur. I res, tenim ahir a l'altra banda del fil telefònic el nostre corresponsal en les Terres de l'Ebre, Sí. Sí. Al señor Ferran el Gran. Buenas tardes, Ferran. Sí, Ferran. Bona tarda a tothom. Me caguen, Déu. Este, ¿Cómo este, com estem per ahir, per, per Polònia? Com va tot? Bé. Avui ah, no estic a Tortosa, eh, que estoy en posta. Ah, estàs... Ole, Igual doblemente tinc un sentiment de griego o guard que te cagues. Eh, ¿Ya estás <laughs> preparado para votar o qué? Yo no voto, tío. Es verdad que empadronado en Godella. ella ya está, que ha tornado a al fisioterapeuta y usted salte tres barrancos de cuando en cuando. estás estás empadronado en Godella y no puedes votar. Si no, se es que aquí van a la casa. Qué va, Estoy a tot yo Sí. Eres ciudadano del mundo. Al final estoy empadronado a tot y no puedo votar en Yeah, que te paguen el Molt bé, ahí, Ferran, què fas Pues trabajar. Ei, treballar, però treballar, de qué? ¿Furtán Banks? Que va, venent assegurances, tio. A robar cartera! A robar cartera. Escolta, de pas viuràs també, no? M'han disfressat de persona i m'han enviat aquí a, a xerrar amb la ciutadania. O sigui, que s'han carregat la teua persona, a veure si fes la traducció, s'han carregat la teua persona i t'obliguen a doblar el llom més del que pertoca, pues no? Pues Rulo i l'audiència volen una foto. Eh, més o menys. Una foto volen per aquí. Volen una foto de tu vestit com a persona. T'han ficat traductor perquè t'entenguen o no? Me enfadé alguna, pero no gaires, no me he no, Es que mira, Ferran, tenim así un no becari, un chavalet así de Godella. Chovenet, chovenet. Daniel. Soy eh? Daniel. L'altre post adolescent. Ho presentem, Daniel, ver, Ferran, si Ferran, Daniel. 27 ¿eh? anys, al revés. A ver si el tracto bé ¿eh, amb hostia. <laughs> Que Sí. que preguntando preguntant si t'han ficat traductor para que t'entenguin por ahí, que de d'anar a Polònia no es fácil. No, es que Ferran está parlant, Ferran està parlant en valencià, porque va va estar así va a aprender. Si parlara en català no lo l'entendríem, que no, Ferran? Escolteu, saps ja que em truquen, eh? <laughs> <laughs> de veritat, collons. Vale, vale, te deixem ahí venent assegurances. Ja Escolta, no te olvides de tú como a persona. Folla tot el que pugues. I, I ser per, feliç. I per a l'odia número 1 d'este programa, que qui és, tio? Paco, si no ho saps, no ho digues, no vaig anar a cagar-la. Eh, igual la cague. L'odia número 1 d'este programa, Sant Culer, que ens escolta tots els dies des del primer programa de Ciutat de Catalunya. Pam! Escolta, ahir és on anem a fer-se les birres, no? Sant culer. Ah? El César. Mare <laughs> meva, mare meva, mare meva. No t'entendió. Eh, Bé, per al César, que ens, César, ens ha enviat un missatge dient que, que, Kiko, que el Kiko Veneno i Camposat és un espanyolista i un subnormal de merda. Este tío está flipado. I res, pa que no se cabreche, li anem a ficar una cançó del Sisa. Quina cançó? Cançó molt... Taronxes i arròs dedicar a Sant Culer Sant i a tota Culer. la gent de, de Cabassot bueno, i, i del Barça, i che. Sant Culer, no t'enfades. Després anirem a fer unes birres al Sam. <laughs> Ai, Sant Culer, pa tu. Com recullen l'arròs Just a puppy. The stunning. taronja surt blanc. Ui, l'arròs es torna groc. Oh, oh, oh, oh. Taronges i yeah. ciutat anatori. Sí, un moment, un moment, ja un moment. Anem a dedicar-li este programa al Totxa, que està coix, ahí en sa casa, ah, que, que està escoltant-nos. Que millores, sí senyor. Rafa Totxa Rock, Sonido Totxa Rock 2011. Recordem que a partir de la setmana que ve, dimecres... El sonido que llevas encima. Així eh, eh sortejarem el, el Ciutat i unes entrades pel Tocha Totxa Rock 2011 i això, la setmana que visen a la venda les entrades, perquè no se quedeu sense. Jo vull les del 2015. Ai, ai, ai, I si t'encanen no si. No, però el, el tsunami res, diuen que serà molt bonic. <laughs> Tenim sí. allà el tio Pacorro, si sí, eh, una notícia. No, punyeta. Va, una cunyeta per ahir. Mira, per així, eh, diguem que <laughs> eh, per l'alcomiat, eh, per l'alcohol i demés, eh, n'hi haurà una jornada anticarcerària. El negoci de les presons a Amadeu Casellas donarà una xerrada sobre el negoci de les presons en, enmarcada en una jornada anticarcerària. El pròxim 20, dia 20 de novembre eh? del 2010, la CNA, Creu Negra Anarquista, Albacete i Alacant, en el suport de la CNT Coll, organitzen una jornada sobre el genocidi de les presons. Aquesta jornada estarà encapçalada per la xerrada a càrrec d'Amadeu Caselles, que ja hem anomenat abans, que expresoner de l'estat espanyol, el qual va passar la major part de la seva vida en presó. Avui està amb nosaltres i lliure amb forces per explicar-nos què ocorre en les malcridades presons, actuals negocis capitalisme del capitalisme més salvatge, que no dubta a cercar la mà d'obra barata o regalada on siga. Per aquest sistema només explica una cosa, el benefici de les vides humanes que puga suportar-se en aquesta eh, obstinació són per a l'estat danys col·laterals. La jornada es desenvolupa al coll en el local de la CNT carrer Sant Vicent Ferrer, número 18, el dissabte 20N, 20 de novembre, 20 de novembre. El programa serà que a les 18 hores tindreu presentació, més arredona sobre les 8 i quart, a les 20 i pico documental i després un soparet a les 22. Eh, tot el que es recapte en el sopar serà en primer lloc per a cobrir les despeses de la jornada i en segon per a, eh, per a la lluita dels presos anarquistes en les nostres presons. Que, malgrat que sembla mal i, diguem, dolent dir-ho, eh, en esta democràcia n'hi ha presos polítics molt bé, tenim així el Xavi fent país. Bona tarda, Xavi fent país! Bona sort, baixa! Ai, Xavi! Eh, eh, eh, quant de temps, tio! Ara sí, és ciutat aleatori, Xavi. Pues mira, deixa-la, deixa-la, no te la toquis. No, una professora ah. ha faltat i assistent. Ha faltat que s'ha mort o ha faltat a classe? Ha faltat a classe. Ah, perquè com has en ciutat anatori, quin, quin millor lloc anat. I estaràs tu com el que vota el PSC. I res, Daniel, Daniel té per ahí alguna noticieta, no? Sí. El tio Daniel de la llar del Fornera, el becari de de Ciutat de Tari, a Xavi, tu al banquillo que hi ha la tarda. El vicari més jove. Eh, Aquest és per a mi. Sí. a mi. No, ah, bueno, mira, tu eres Daniel. Però una, una d'acció cultural. Ahí, ahí, ahí, aguanteu, aguanteu. PV innove. Nota de pensar. El govern valencià vol tancar el repetidor de TV3 de la Safor. El Consell de Francisco Camps, en reunió del 10 de setembre del 2010, decidia endurir la seva política contra acció cultural i anunciar mesures contundents contra l'acció cultural del País Valencià. Concretament, ah! Sí, sí, sí, que demanaria la retirada de subvencions a la nostra entitat, bueno, a l'entitat excultural, que està parlant en primera Escolta, persona, per part de la Generalitat de Catalunya, que enviaria requeriments a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Indústria per tal d'impedir les emissions de TV3. Molt apropiat! I impulsaria així la reforma de llei amb l'objectiu d'aconseguir l'enduriment de les sancions a l'acció cultural per aquestes emissions i l'augment de la xifra de les multes que ens que podien imposar, a més d'introduir la possibilitat d'actuar contra els propietaris dels terrenys on s'instal·len els repetidors, que són estan anant, ara per ara estan anant als propietaris i als ajuntaments que Serà per lo de... Pastís cultural. La legalitat. Hey, Hitler no serà això lo del Ferrari, tio, que volen ficar-los en el lloc del repetidor. Passió cultural doncs, del País Valencià. Ofensiva que passa per l'actual govern per un ús partidista dels diners sí, públics, de manera que som l'única associació que veu com li és negada tota ajuda pública. Bueno, no, eh, Escola Valenciana també. I amb l'intent de tancar TV3 es tracta d'impedir la llibertat d'expressió i la prioritat informativa, claro, així com la normalització de la nostra llengua en l'àmbit de la comunicació. Joder, que miedo, macho. Sí, sí, sí. sí, system, sí, sí, miedo no, el cas és que ara, per altra banda, estos canalles deixen que la seva presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no fa ni que tres dies, ahir en Castelló, tancant un, un curset, digué que el català i el valencià no són una misma llengua i que són dos patrimonis distintos però que comparten una Eso misma mentira! cultura. Pues ho digué. I que, además, forma part dels los estatutos de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Paco, que ara mateix és el primer any, i això que queda d'audiència, que s'ha acceptat la, la unitalitat de llengua en quant a la filologia catalana i valenciana, perquè han perdut 28 xuis, eh? Ara, per l'altre costat, ara, cara a les eleccions, tio, estan fent la vaina que poden. Lis molesta molt una acció que, malgrat que siga petita burguesa i alguna gran burguesa, eixe és el problema, que té cultura, que està en el país i que pensa diferent, i que està en el centre de València. I això li toca els collons, perquè això saben que en el fons és el que pot acabar en ells. parlant, que la gent pense. Estem, estem parlant, parlant del PP, del Centre de Cultura Contemporània. Del Centre de Cultura Contemporània el 9 d'octubre. Ficamos en, en satèl·lit. Exacte. Sí, ficamos en òrbita. En eixa qüestió, l'acció cultural cultural que està allí. I això li fot un muntó. I jo puc estar en contra de moltes coses, radical. i poden ser molt tous, molt tous per mi, però no tinc que de reconèixer que això està ahí. Val? i que en qualsevol que cas tot, jo, a mi m'agrada eh, sentir o veure-ho. I tot això cal dir, cal dir que, que acció cultural li va ser denegada eh, lo que es la ILP, o sea, van a conseguir las signaturas. La iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular al Congreso español, que requerían 500.000 signatures, se n'han aconseguit 651.000. Més de cent Y pico y I tot i això, els partits polítics es que no están per la labor. Hombre, anem a veure, que el PSC catalán ja has vist, eh? Yo, eh, votadme todo, yo no os llevaré ni a pactar con la derecha, ni os llevaré hacia la independencia, por favor, no sea que os perdáis, hijos míos, y no me necesitéis a la letra polleta. ¿qué picará <laughs> polleta? Ay, ay, ay, ay, ay. Sí, estoy hasta coño. Molt bé, Xavi. un canalla. Molt bé, tenim la Antoni Xitxa a l'altra banda del fil telefònic, que és un programa ciutat a Antoni fet per professionals, per professionals. Pinta Y I ahí a tenim ahir Antoni Xitxa. Bona tarda, Chicha Chicha. ¡Chicha, pa Chicha! Bona frada, què passa? Eh, pinxa! Yeah. Diràs-la tot. Per qui parla la comunitat valenciana, pares mi? Lleva, eh, arriba't el pa d'així. En quin poble de la comunitat valenciana estàs avui? Bueno, acaba de passar tavernes. Quines tavernes? Que n'hi ha moltes. La bonita sí, il·legal, parlant en el mòbil i conduint. Ah, ah bueno, però, home, tio, si estàs ahí en tavernes, de si te fas una a nosaltres. Tavernes de la Valldigna, Paco. Ah, però això ho dia, eh? <laughs> que quina és? <laughs> Molt bé, i què vols contes? L'altre dia, el dissabte, estigueres allà en un concert, no? Com a, en, eh, eh, en passe de Ciutat Anatori, no? Bueno, l'enviat especial de Ciutat Anatori. Ai, ai, ai. I bé, com, comentamos el concert en, en la sala X i del Haurà de cobrir la notícia, no, Pau? Ai, no... Ai, ai. no, ara va, Xitxa. Ai, ai, vinga, vinga Xitxa, guanya, guanya l'entrada de Baez. Tell us, please. Sí, pues va estar de puta mare, home. bé. Però per què? Per què la de Baez Tot o què sí? Resum. Era de baile, venía en litrones, això era de puta madre. Tu rey, que normal? bueno, la sala estaba petada, eh? Estaba petada. L'únic fallo que o estic un poc sort, no hay faltava donar un poc de veo Ahí, te es un poc de raó, que es lo que està sort. No, señor, no, que yo también eh, me paso el mateix. De l'esquerra, con que no me entere. Y bueno, com va les cambres del roble? Que fa que no te del eh, está vinguent molta competència i això eh, ja no pot ser. Això no pot ser. Bueno, Chicha, la vida ve, no? La vida especial. La vida, la del pirata. vuelve pues t'anem a abandonar. Ale, a xupar A <laughs> que puga. Y res, Daniel, t'espera una noticieta, no? Sí. pues, adelante. Para tots els que tengan un de interés cultural, pues se van a, a fer uns tallers de literatura en l'Escorxaor tots els dimec, dilluns i divendres a partir del dia 22 de novembre, de 7 a 9. O sea que qualsevol persona, especialment el jovent que vulgui o tinga interessos literaris, pues allí tindrem les nostres converses, en fi, Claro. Fem uns tallerers parlant de tot un poc. I, I si en el temps va la cosa bé, farem eh, com, conferències i algunes xarles, en fi. El Xavi En la vostra mà està, esperem la vostra assistència. Ai, ai, ai. Eh, el, prox, el proper dilluns 22 de 7 Ah, no. Jo els divendres Ai. no tinc massa interès en ah. culturalitzar-me. El paper del portarillo. Tota la setmana. I el dilluns. <laughs> I bé, anem a escoltar Putilate i anem a canviar de terció. Ai, cop! Vale. Pa totes les xicotes, xicons que escolten este programa. Yeah. Guamango, optarás Bé, continuem així en els estudis de Ràdio Godella, 98.0 de la FM. I ara anem a parlar ara pels nostres jo també de Ràdio Mistelera i de Radioactiva FM d'Alcoi i per tota la galàxia. Tota la galàxia. En 3W Ciutat Anatònica ha vingut punteca que ha vingut a mi l'amic Rulo a saludar-nos. Bona Rulo! Eh, Mira si es buena persona. en sure... Y res, tenim ahí además a de la, de la Moatros, de la Moatros League, no, Xavi? La Moatros. Que ha montado así Ciutat Anatori en Wine, la, la primera edición. De aquí es? De Moatros. Moatros ah, La Moatros League, que no cuatro en cuatro equipos, eh, el equipo de este programa. Ciutat. En Xavi com a capità y defensor del título. Bueno, claro, defensor de los oyentes. Y, ves después te anima ah, al equipo de la revista, al equipo de la revista Bostezo. <laughs> Es boste, bosteceantes. Es bosteceantes. después te anima Skypiriñas, caipirinhas, que no se sabe dónde ni sit. No, son da. Creo que son un grupo de, de brasileños, contra contraris a Lula. <laughs> Y después te anima al Maccabi d'Alsar. Y, precisamente, además a hablar en, Artur. Xavi, tú vas a presentarlo. Y te anima Arthur Artur del equipo Maccabi Dalzar. Artur! I què passa? Where are you? com estem? Bueno, Artur va jugar l'altre dia el seu equip, el Maccabi d'Alsar, contra els Caipirinyes. Contamos tu un poc, Artur, com va ser ese debut en la Moatros League. Us pues hauríeu fet un cafè, no?, abans de... Va ser el, el, el debut desitjat per tots, per tot els jugadors del món. Per sí. 21 a 9. Debut de puta mare. 21 a 9? Ah, ja, però... ja 21 a 9 només. Guanyareu? Guanyareu, què va, què va. I bé, <laughs> bueno, la, la vostra formació, eh, d'on sou els jugadors de Maccabi d'Alzar? Perquè clar, en aquest nom... Jo, de, de els jugadors de Terreta, ¿vale? N'hi ha gent de, de Tres Forques, un barri perillós. Sí. <laughs> Hem pillat uns quants per a que deixen de delinquir. Un altre del Perelló, que és la nostra estrella, i jo, que sóc així de, de l'Alta Nord. Quants sou? Sou 5, 6, 7? Pues, Teniu canvis? L'altre dia érem 5. Sí? Amb les insígnies se pot jugar. I eh? no, per una avantatge, per mi l'avantatge... Si li diu els gols, surti bons Però, clar, eh? hi ha que recordar que la Lliga és una Lliga, la Motor League és única en el món, és un camp de futbol 5, en porteries de futbol 7 i de xespa, Ya vamos, es un... Está de lujo. Lo deportivo no está muy claro, eh? no está sí, muy claro. Es presidente de la Moatros League, también. Que molt les cambie. Artur, eh, recordar a toda la audiencia que que a en la Moatros League en directo, que eso no va de coña, Xavi, que son som que totes semanas. la vida de La que... No, això ah, eh, encara no estem, hòstia, estem parlant de televisió espanyola. I en la Canal 9 també. Que... I res, recordar-vos que la Moator League se disputa al Poliesportiu de Godella dimarts i dijous, ai, dimarts i dimecres, Xavi, Dijous, no? No, dijous no, no dimarts i dimecres... De 10 a 11. Però si no podeu assistir, Del tindreu així... El de la resumen, nit, de la nit, puntualment, oh, no. eh? Tindreu el resum així en Ciutat Anatori que a les 11 com va, 10... Com va quedar la, jornada? Com va quedar la bueno, doncs això, Xavi, comenta el partit això, Ciutat Anatori i Revista Bostezo. Ciutat Anatori va estar prou equilibrat els primers minuts hasta que van eixir les estreles la segona part. Uh, no, vam, vam quedar... Los gemelos de Rick con sus melenas. <laughs> ha tindre un bon reforç de campanar, torna a que dir-ho. Llena, eh, no, saps I, i, I van guanyar que, que eren 14 a 9. 14 a 8, Xavi. 14 a 8. Sí, home, claro, tu què creus? Ciutat Anatori va donar tot per la seva audiència i l'afició. La Y I no vais a de aburrir a la gente en eh, aquestes no, no, que a ningú li importen, que, que, que són una puta merda. Artur, ¿sabes por qué son I sectaris? I anem a continuar el programa. Vaya, Calla, collol. ¿Sabes por qué son sectaris? T'has yo tú diré, porque vas a ofrecirme para jugar de portero y no me volgueren porque volia Això, en la caída. audiència volia mentira. en la caída, podía anar en la caída. Podría en la caída. El tío Paco, <laughs> públicamente y en privado, se le ha convidado públicamente ahora en estos momentos, se le ha convidado a formar parte del equipo de Ciutat Anatori, Lo que pasa que no tengo baris de vindre. No, no, si, sense la caída, no chue de portero, Es mentira, Xavi. No, es cierto. la caída que vull. Ciertamente cierto. Yo en la caída Debut del tío Paco en la Moa Bueno, Artur, ya xerrem. <laughs> Vinga. Reporters, Bon, Xavi, una notícia per ahir dels estudiants, no? De, de, de, bueno, pues claro. Vale, va, els estudiants. Pues, eh, 52.000, eh, no, 50.000 estudiants cridats a les urnes el proper dijous 25 de novembre. Sí, Senyor. Ja, eh, ja, ja el dijous que ve una renovació del claustre de la Universitat de València i es trien 75 escons que corresponen als alumnes. Uh mhm. -huh. Es reparteixen per facultats, la més nombrosa és la d'Economia, de que en té 9.000 estudiants, el qual suma 14, 14 escons, la de Duet, que té 6.000 estudiants i 9 escons. Això i, bueno, és superinteressant. Facultat i tal. Bueno, però que el tema és que se disputen molts escons en moltes facultats la dreta, tu saps que està més present en algunes facultats com dret, eh, economia, tal, sí, i va xafant ah, fort. Elles, no, no, ells estan, presentant... això està de faig de demà. Per exemple, jo no em creuré mai, perdona que tall, no em creuré mai que aquesta gent representativament triada, suposadament democràticament... No, però ells tenen càrrecs orgànics en el PP. Ja, i tant que sí. Que per això no em creuré mai que ells, que ells no convocarien mai la, la manifestació que ha hagut avui eh, per convocar per el CPC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Andorrans, Paco. Ah, perdona. Es que Paco, estás ah, Señor Ferriz, le llamo al orden. Eh. <laughs> Mucho que el catalán lleva diciendo son lo mismo, muchas la constitución por favor, y gent ha la gente al carrer lo que ha pogut y han la cara pero les retallades contra las retallades salariales y evidentment, una, contra totales les situacions eh, que tienen en estos momentos els estudiants. Estos no ho faran. Y bé, i el Xavi que son el la boca. Si tenéis dignidad y tenéis sort, pasemos a votar. y excepte los estudiantes que som el Xavi la canción de los porretas, jodido futuro. Yo quiero votar en la facultad. Ah, ah, ah, castaña. Tony. Venga, tío Paco. A ver que se nos pase un escuñetete. el que vulgui que se ho pensi. Va, convocatòries, ja. Divendres, sí. El divendres 19 de novembre, concert i festa antifeixista amb els grups sap, Assembla, Vagos i Maleantes, etc. Molt bé, no has el nom de cada grup, eh, però bé. Eh, Assembla sí, tio. Va, me va, que no eh, que canalla. Ja escolta la repetició. Ah, el lloc és el Centre de Social d'Ocupació, el projecte de Maiben del Cabanyal, organitza València Antifeixista. Maiben. Eh, Maiben, exacte. Maigen, home, Maigen. Maigen, tu. Eh, el dissabte 20 de novembre N'hi ha una manifestació contra el feixisme a les 7 i mitja a les Torres de Serrans, organitzada per València Antifeixista. Doncs és trist, és trist que tinga que dir-ho, però el poble que no recorda la seva història està obligat d'alguna manera a repetir-la. I aleshores, els feixistes, en aquests moments, no sé qui d'estem més por, si el poble o els polítics. Bé. o som part d'ells. Hi ha que acudir a aquesta manifestació, dir no volem el que ja passa ni avui, ni demà, ni després demà. Llem, yeah, amunt València, fica ja el fin de setmana, a veure si estos filósofos se calmen un poc. En el fin de setmana quiero gozar. Ay, bé, tenim ahí el nostre corresponsal en la Ribera, per favor, calleu-se, tenim el nostre amigatxo, el senyor Toni el de Norinal. Bona tarda. Este és un retorn. Yeah, bon, bon dia vespre, què passa? Bon dia per l'astre. Més complidor que l'arròs caldos. Ves, què mos contes, Antoni? Estoc toc sexo. Ja que m'han llegat eh, ahir les paraules del tio Paco, Ah, sí? T'han llegat ahí, diguem, ahir, que, que el, el, poble que no coneix la seva història està obligat a repetir-la. Sí, sí. T'ha llegat, llegat el sexo, no? I esa frase no està gastada, eh, Toni? No, però és que, és que estava pensant jo que si mos olvidem de Jaume I vols dir que tornarà Jaume I. No, això vull dir a la Rita, que és amic d'ella. sí, però estaria guai, igual així, en esta volta. Triomfava <laughs> Ai, Yeah, no, pero yo qué sé, Yo me podría olvidar de cosas que podría que no suara, Hombre, pues, bueno. de sa plana s'estem oblidant molt últimament. de puta. <laughs> ¿Tú crees que esto es normal? no, no es normal, no. queremos un Ferrari tuyo. Pensate una otra cosa. ¿Eh? No soy yo, mira, Zaplana, hijo de puta, queremos un Ferrari tuyo. bueno, Tony, que, el, que hemos con el chiringuito ya. Eh, ¿Qué nos comentes de este, eh, de este cada semana o de estas próximas semanas así a Spice Andorrans? Pues demà en Sueca canta... Oliva va trencar, un mallorquí que està com una ruixa ara. Ah, I si trenca les olives? <laughs> I t'has quedat a la bola ah, o què? Oliva trencar crec que és el que volen dir ells quan diuen l'oliva xafar. Sí, sí, sí. Això ah, em sembla a mi ah, també. I bé, no. alguna cosa més o sols toca oliva trencar Ja? pues no sé, a banda d'això, jo per l'esperar estaré en Castell la Ribera, que si vols aguaitar i, i donar-me els 100 euros que me deus, sí, cabró. Est estic en el, en el casal jove al matadero de Godella, eh, una salutació al meu instructor. Exacte. Escolta... De totes les vesprades de 5 a 9, bueno, menys avui. A això de les olives trencades no li deixes les olives, eh? Per què? Perquè te les trenca. <laughs> sí, per favor. No són hores, ja. Mireu, com, com van les maedeus? Pues muy bien, ahí están, en encara. Ai, sí, és que en això de la turna, no? Tot està massa fotut i Home, no tenen ganes de sexe. Ara, ara pa, pa, això. Bueno, escolta, tu, tu en Catalunya votes? Jo en Catalunya no, per què? No sé, com eres cansautor i això igual teniu passe VIP o algo. No, però jo ahir tinc prohibit l'entrar. <laughs> Actuar és una vegada... Por valenciano. Ja t'han deixat, ja, ja t'han tornat a deixar, baixar i eh, pujar. No. <laughs> Eh, home, és que vaig passar una volta al primer poble que n'hi ha, només passar Vinaròs, i, i mos tragueren paella per dinar i vaig dir que me saquen el xef i li vaig cantar la cançó a la paella. i, i, i, i, hi ha un incident diplomàtic, però... Ya no, Eso no es ojo, de cona, es Uy, de, de cona. No sé, yo jo que en geografía. <laughs> No, ojo de cona no, el, el, el Alcanar. Alcanar, hostia! que, yo Ja que jo del port de Sagunt del port bueno, de Bueno, pues en eh, tenim que anar, tio. M'ha passat. Me sap molt greu, perquè a de glòria. Bien, Toni, pues te abandoné. Pues, pues bueno, pues bien, yo, eh, yo no lo haría nunca, pero bueno. <laughs> bien, no, va, no te vas a, ni, a ningún poble ni a cantar per ahí ni res? No, me vaig a obrir de soparet. Che, tío, es que artista es más que viuen bé. Eh, pues ja parlem, Tony Vale, primo, Bien, Ano, a xuclar-la. Salut. No, al, señor Jordi Collas, comandaments Technics. al Rulo que ens ha visitado avui, que está ahí, que ah, gracias a él. Bueno. Al tío Daniel, buena persona. al tío Pau Picó per hacer el ánima y el espíritu del programa. Al tío Paco. <laughs> que, salisa de fumar. Se tome el bocata del sobaco. Y así al señor Xavi. Al señor Xavi, al señor Daniel de la casa del Forner. A su segunda si de la familia, Tú tienes me Me la mani del vinter.